มีในสมัยหนึ่งกระบดีชื่อว่า พยคะปัชชะได้ถามพระผู้มีพระภาคเจ้า อย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พวกข้าพระองค์เป็นเครือขัดยังบริโภคกามแออัดอยู่ด้วยบุตร คลองเรือนอยู่ ใช้สอยไม้จันจากแคว้นกาสี ทัดสวงพวงดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้ลูบตา ยังเป็นผู้ยินดีทองและเงินอยู่ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาค จงทรงแสดงธรรม ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข ทั้งในปัจจุบัน และในเวลาต่อต่อไป แก่พวกข้าพระองค์ผู้อยู่ในฐานะ เช่นนี้เถิดพระเจ้าข้า There is one occasion where a householder named Bayaka Pacha asked the Buddha? He asked, Venerable sir, we are laymen enjoying sensual pleasures, living at home in a house full of children. We use standard wood from Kasi. We wear garlands, scents, and unguents. We receive gold and silver. Let the blessed one teach us the Dhamma in a way that will lead to our welfare and happiness in this pleasant life and in future lives พยาคาปชาทำสี่ประการเหล่านี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข แก่กุลบุตรในปัจจุบันสี่อย่างคืออะไรเล่า คือ 1. ความตึงพร้อมด้วยความขยัน 2. ความตึงพร้อมด้วยการรักษา สามการมีมิตรดีและสี่ความเลี้ยงชีพอย่างสม่ำเสมอบยกะปัชชะ There are these four things that lead to the welfare and happiness of a clansman in this pleasant life, and what for? Accomplishment in initiative, accomplishment in protection, good friendship and balanced living กระบดี ก็ความถึงพร้อมด้วยความขยัน หรืออุทานะสัมปทาเป็นอย่างไรเล่า คือเธอในกรณีนี้สำเร็จความเป็นอยู่โดยการลุกขึ้นทำการงาน คือด้วยอาชีพ การเกษตรคือกสิกรรม หรือการค้าขาย คือวานิชยกรรม หรือการเลี้ยงปศุสัตว คือโครกกรรมหรือการเป็นข้าราชการทหาร หรือการเป็นข้าราชการบนเรือน หรือด้วยอาชีพ ศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่ง ในอาชีพนั้น เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญ ไม่เกียจคร้าน ประกอบด้วยการสอดส่องในอุบายนั้นๆ สามารถกระทำสามารถจัดให้กระทำนี่แหละเราเรียกว่า ความถึงพร้อมด้วยความขยัน หรืออุทานสัมปทา and what is accomplishment in initiative here whatever may be the means by which a clansman earns his living whether by farming trade raising cattle archery government service or some other craft here is skillful and diligent. He possesses sound judgment about it, in order to carry out and arrange it properly. This is called accomplishment in initiative. ก็ดับดี ก็การตึงพร้อมด้วยการรักษาหรืออารักขาสัมปทาเป็นอย่างไรเล่า คือเธอในกรณีนี้ มีโภกทรัพย์ อันหาได้มาด้วยความเปลี่ยนเป็นก็เรื่องลุกขึ้น รวบรวมมาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อ เป็นโภกทรัพย์ที่ได้มาโดยธรรม ประกอบด้วยธรรม เขารักษาคุ้มครองอย่างเต็มที่ ด้วยหวังว่า อย่างไรเสีย พระราชาจะไม่ริบเอาทรัพย์ของเราไป โจรจะไม่ปล้นเอาไป ไฟจะไม่ไหม้ทำลาย น้ำจะไม่พัดพาไป หรือทายาทอันไม่เป็นที่รักใคร่เรา จะไม่ยื้อแย่งเอาไป ดังนี้ นี้เราเรียกว่า ความถึงพร้อมด้วยการรักษา หรืออารักขาสัมปทา and what is accomplishment in protection here a clansman sets up protection and guard over the wealth he has acquired by initiative and energy, amassed by the strength of his arms, earned by sweat of his brow, righteous wealth righteously gained, thinking, how can I prevent kings and thieves from taking it, fire from burning it, floods from sweeping it off, and displeasing errors from taking it. This is called accomplishment in protection. กระบดี ก็ความมีมิตรดี หรือกัลยาณมิตรตา เป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้ อยู่อาศัยในบ้าน หรือนิคมใดก็ตาม ถ้ามีบุคคลในบ้านหรือนิคมนั้น เป็นกระบดี หรือบุตรของขราบดีก็ตาม เป็นคนหนุ่มที่เจริญด้วยศีล หรือเป็นคนแก่ที่เจริญด้วยศีลก็ตาม ล้วนแต่ถึงพร้อมด้วยศรัทธา ถึงพร้อมด้วยศีล ถึงพร้อมด้วยจากะถึงพร้อมด้วยปัญญาอยู่แล้วไซเธอนั้นก็ดำรงตนร่วม พูดจาร่วม สากจาร่วมกับชนเหล่านั้น เขาติดตามการศึกษาความถึงพร้อมด้วยศรัทธา โดยอนุรูป แก่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธา ติดตามการศึกษาความถึงพร้อมด้วยศีล โดยอนุรูป แก่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยศีล ติดตามศึกษาความถึงพร้อมด้วยจาคะ โดยอนุรูป แก่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะ ติดตามศึกษาความถึงพร้อมด้วยปัญญา โดยอนุรูป แก่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญา อยู่ในที่นั้นนั้นนี่แหละเรียกว่า ความมีมิตรดี and what is good friendship here in whatever village or town a clansman lives he associates with householders or their sons whether young but of mature virtue or old and of mature virtue who are accomplished in faith, virtuous behavior, generosity, and wisdom. He converses with them and engages in discussion with them, in so far as they are accomplished in faith. He emulates them with respect to their accomplishment in faith, in so far as they are accomplished in virtuous behavior, he emulates them with respect to their accomplishment in virtuous behavior, in so far as they are accomplished in generosity. He emulates them with respect to their accomplishment in generosity, in so far as they are accomplished in wisdom. he emulates them with respect to their accomplishment in wisdom. This is called good friendship. กระบดี ก็การเลี้ยงชีพอยู่อย่างสม่ำเสมอ หรือสัมมาชีวิตาเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้ รู้จักการได้มาแห่งโภคทรัพย์ รู้จักความสิ้นไปแห่งโภคทรัพย์ และดำรงชีวิตอยู่อย่างสม่ำเสมอ ไม่ฟุ่มเฟือยนักไม่ฝืดเคืองนัก โดยมีหลักว่า รายได้ของเราจะท่วมรายจ่าย และรายจ่ายของเราจะไม่ท่วมรายรับด้วยอาการอย่างนี้ คือเปรียบเหมือนคนถือตาช่างหรือลูกมือของเขา เมื่อยกตาช่างขึ้นแล้ว ก็รู้ว่ายังขาดอยู่เท่านี้ หรือเกินไปแล้วเท่านี้ ข้อนี้ฉันใด บุคคลนั้นก็ฉันนั้น คือเขารู้จัก ความได้มาแห่งโภคทรัพย์ รู้จักความสิ้นไป แห่งโภคทรัพย์ และดำรงชีวิตอยู่อย่างสม่ำเสมอ ไม่ฟุ่มเฟือยนัก ไม่ฝืดเคืองนัก โดยมีหลักว่า รายได้ของเราจะท่วมรายจ่าย และรายจ่ายของเราจะไม่ท่วมรายรับ ด้วยอาการอย่างนี้ คือถ้าบุคคลนี้เป็นผู้มีรายได้น้อย แต่สำเร็จการเป็นอยู่อย่างฟุ่มเฟือยไซก็จะมีผู้กล่าวว่า บุคคลนี้ใช้จ่ายโภกทรัพย์อย่างสุรุ่ยสุร่าย เหมือนคนกินผลมะเดื่อฉันใดก็ฉันนั้น แต่ถ้าเขาเป็นผู้มีรายได้มหาศาล แต่สำเร็จการเป็นอยู่ อย่างแรงแค้นใจก็จะมีผู้กล่าวว่ากุลบุตรนี้จะตายอดตายอยากอย่างคนอนาถา แต่เมื่อใด เขารู้จักความได้มาแห่งโภกทรัพย์ รู้จักความสิ้นไปแห่งโภกทรัพย์และดำรงชีวิตอยู่อย่างสม่ำเสมอ ไม่ฟุ่มเฟือยนัก ไม่ฝืดเกืองนัก โดยมีหลักว่า รายได้ของเราจะท่วมรายจ่าย และรายจ่ายของเราจะไม่ท่วมรายรับด้วยอาการอย่างนี้ นี่แหละเรียกว่า การเลี้ยงชีพอย่างสม่ำเสมอ หรือสัมมชีวิตา and what is balanced living here a clansman knows his income and expenditures and lead a balanced life, neither too extravagant, nor too frugal, aware that in this way my income will exceed my expenditures, rather than the reverse. Just as an appraiser or his apprentice, holding up a scale, knows by so much it has dipped down, or by so much it has gone up, so a clansman knows his income and expenditures, and leads a balanced life, neither too extravagant nor too frugal, being aware that in this way my income will exceed my expenditures, rather than the reverse. If this clansman has a small income, but live luxuriously, other who said of him, This clansman eats his wealth just like an eater of figs. But if he has a large income, but lives sparingly, others would say of him, This clansman may even starve himself. But when a clansman knows his income and expenditure, and leads a balanced life, neither too extravagant nor too frugal, aware that in this way my income will exceed my expenditure rather than reverse ขณะพอดี ปางทางแห่งความเสื่อม สี่ประการ ของโภคะที่เกิดขึ้นพร้อมแล้วอย่างนี้มีอยู่ คือความเป็นนักเลงเจ้าชู้ ความเป็นนักเลงสุรา ความเป็นนักเลงการพนัน และการมีมิสหายเพื่อนฝูงเหลวสาม เปรียบเหมือนทางน้ำเข้าสี่ทาง ทางน้ำออกสี่ทางของบึงใหญ่มีอยู่ บุรุษปิดทางน้ำเข้าเหล่านั้นเสีย และเปิดทางน้ำออกเหล่านั้นด้วย ทั้งฝนก็ไม่ตกลงมาตามที่ควร เมื่อเป็นอย่างนั้น ความเหือดแห้งเท่านั้น ที่หวังได้สำหรับบึงใหญ่นั้น ความเต็มเปี่ยมขึ้นไม่มี ทางที่จะหวังได้ข้อนี้ฉันใด ผลที่จะเกิดขึ้นก็ฉันนั้นสำหรับโพคทรัพย์ที่ถึงพร้อมแล้วอย่างนี้ มีปากทางแห่งความเสื่อมสีประการ คือความเป็นนักเลงเจ้าชู้ ความเป็นนักเลงสุรา ความเป็นนักเลงการพนันและการมีมิสายเพื่อนฝูงเลวสาม The wealth thus amassed has four sources of dissipation: womanizing, drunkenness, gambling, and bad friendship, bad companionship, bad comradeship. Just as if there were a large reservoir with four inlets and four outlets, and a man would close the inlets and open the outlets and sufficient rain does not fall, one could expect the water in the reservoir to decrease rather than increase. So the wealth thus amassed has four sources of dissipation: womanizing, drunkenness, gambling, and bad friendship, bad companionship, bad comradeship. ข้อธรรมดี ส่วนปากทางแห่งความเจริญ 4 ประการของโภคทรัพย์ ที่เกิดขึ้นพร้อมแล้วอย่างนี้มีอยู่ คือความไม่เป็นนักเลงเจ้าชู้ไม่เป็นนักเลงสุรา ไม่เป็นนักเลงการพนัน และการมีมิสหายเพื่อนฝูงดีงามบริเหมือนทางน้ำเข้าสี่ทาง ทางน้ำออกสี่ทางของบึงใหญ่มีอยู่ บุรุษเปิดทางน้ำเข้าเหล่านั้นเสีย และปิดทางน้ำออกเหล่านั้นด้วยทั้งฝนก็ตกลงมาตามที่ควร เมื่อเป็นอย่างนี้ ความเต็มเปี่ยมเท่านั้นที่หวังได้สำหรับบึงใหญ่นั้น ความเหือดแห้งเป็นอันไม่ต้องหวัง ข้อนี้ฉันใด ผลที่จะเกิดขึ้นก็ฉันนั้นสำหรับโภคทรัพย์ที่เกิดขึ้นพร้อมแล้วอย่างนี้ มีปากทางแห่งความเจริญสี่ประการ คือความไม่เป็นนักเลงเจ้าชู้ ไม่เป็นนักเลงสุรา ไม่เป็นนักเลงการพนัน และความมีมิสหายเพื่อนฝูงดีงาม The wealth first amassed has four sources of accretion. One avoids womanizing, drunkenness, and gambling. and cultivating good friendship, good companionship, good comradeship, just as if there were a large reservoir with four inlets and four outlets, and a man would open the inlets and close the outlets, and sufficient rain falls. One could expect the water in the reservoir to increase rather than decrease. So the wealth amassed has four sources of accretion. One avoids womanizing, drunkenness, gambling, and cultivates good friendship. กระบดี ส่วนทำอีกสี่ประการต่อไปนี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขของกุลบุตรในเวลาต่อๆไป สี่ประการคือความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธา ความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจากะคือการให้การบริจาค และความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญา and there are these four other things that lead to a cleansed man welfare and happiness in future lives and what for that is, the accomplishment in faith, accomplishment in virtuous behavior, accomplishment in generosity, and accomplishment in wisdom ก็ความถึงพร้อมด้วยศรัทธา เป็นอย่างไรเล่า คือเธอในกรณีนี้ เป็นผู้มีศรัทธา เชื่อในการตรัสรู้ของพระตถาคตเจ้าว่า แม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะ เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่า เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรม เป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมออกสั่งสอนสัตว์ นี่แหละเรียกว่าพูดถึงพร้อมด้วยศรัทธา หรือศรัทธาสัมปทา and what is accomplishment in faith here a clansman is endowed with faith he places faith in the enlightenment of the Tathagata, thus, the blessed one is an arahant, perfectly enlightened, accomplished in true knowledge and conduct, fortunate, knower of the world, unsurpassed trainer of persons to be tamed, teacher of devas and humans, the enlightened one, the blessed one. This is called accomplishment in faith ก็ความถึงพร้อม ด้วยศีล หรือศีลและสัมปทาเป็นอย่างไรเล่า คือเธอในกรณีนี้ เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ เป็นผู้เว้นขาดจากการถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้ เป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม เป็นผู้เว้นขาดจากการแกล้งกล่าวเท็จเ เป็นผู้เว้นขาดจากการดื่มสุรา และเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี่แหละเรียกว่า ความถึงพร้อมด้วยศีล หรือศีลสัมปทา and what is accomplishment in virtuous behavior here a cleansed man abstains from the destruction of life abstains from taking what is not given abstain from sexual misconduct, abstain from false speech, abstain from liquor, wine, and intoxicants, the basis of heedlessness. This is called accomplishment in virtuous behavior ก็ความถึงพร้อม คือเธอในกรณีนี้ มีใจปราศจากความตรณีอันเป็นมนติน อยู่คลองเรือน มีจาคะอันปล่อยอยู่เป็นประจำมีฝ่ามืออันชุ่มอยู่เป็นปกติ ยินดีแล้วในการสละ ควรแก่การขอ ยินดีในการจำแนกแจกทาน นี่เรียกว่าการถึงพร้อมด้วยการให้ หรือจาคะสัมปตา And what is accomplishment in generosity? Here, a clansman dwells at home with a heart devoid of the stain of miserliness, freely, generous, open-handed, delighting in relinquishment, one devoted to charity, delighting in giving and sharing This is called accomplishment in generosity ก็ธรรมดีก็ความถึงพร้อมด้วยปัญญา หรือปัญญาสัมปทาเป็นอย่างไรเล่า คือเธอในกรณีนี้เป็นผู้มีปัญญา ประกอบด้วยปัญญาคือเรื่องให้ถึงสัจจะแห่งการเกิดขึ้น และการตั้งอยู่ไม่ได้ เป็นเรื่องเป็นไปจากข้าศึก อันเป็นเครื่องจอดแทงกิเลส เป็นเครื่องให้ถึงความสิ้นไปแห่งทุกข์โดยชอบ นี่แหละเรียกว่าความถึงพร้อมด้วยปัญญา หรือปัญญาสัมปทา and what is accomplishment in wisdom here a clansman is wise he possesses the wisdom that discerns arising and passing away which is noble and penetrative, and leads to the complete destruction of suffering. This is called accomplishment in wisdom.